بسم الله الرحمن الرحیم بنام خداوند بخشنده مهربان سبح لله ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم آنچه در آسمان ها و زمین است برای خدا تسبیح میگویند و او عزیز و حکیم است ملک السماوات والارض یحیی و وهو على كل شيء قدير مالکیت آسمان ها و زمین از آن او زنده می کند و می و او بر هر چیز قادر است هو الاول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم اول و آخر و ظاهر و باطن او از هر چیز آگاه هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون هم اوز که آسمان ها و زمین را در شش روز آفرید سپس بر عرش مستولی شد او آنچه را در زمین فرو می رود و آنچه را از آن خارج می شود و آنچه را از آسمان نازل می شود و آنچه را در آن بالا می رود و تمام و کمال می داند و او با شماست هر جایی که باشید و خداوند و آنچه می کنید بیناست له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور مارکت آسمان ها و زمین از آن او و همه چیز به سوی او باز می فتد یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل و هو علیم بذات الصدور شب را داخل روز می کند و روز را داخل شب و او به آنچه به دلها حاکم است دانا آمنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفین فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم به خدا و رسولش ایمان بیاورید و آنچه شما را نماینده خود در آن قرار داده انفاق کنید زیرا کسانی که شما ایمان بیاورند و انفاق کنند اجر بزرگی دارند وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين چرا ایمان نیاورید در حالی که رسول خدا شما را میخواند که به پروردگارتان ایمان بیاورید و از شما پیمان گرفته است اگر آماده ایمان هستید هو الذی ينزل على بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم است که آیات بینات به بنده اش نازل می کند تا شما را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 حسنا فيضاعفه له وله اجر کریم کیست که به خدا وام نیکو دهد تا خداوند آن را برای او چندین برابر کند و برای او اجر فراوان پرارزشی يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم این پاداش بزرگ در روزی که مردان و زنان با ایمان را که نورشان پیش رو و در سمت راستشان به سرعت حرکت می کند و به آنها میگویند بشارت باد بر شما امروز و باغهایی از بهشت که نهرها زیر درختانش جاری جاودانه در آن خواهید ماند و این پیروزی بزرگی یوم یقول المنافقون والمنافقون الذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب روزی که مردان و زنان منافق به مؤمنان میگویند نظری به ما بیافگنید تا از نور شما شعله برگیرید آنها گفته می به پشت سر خود باز کردید و کسب نور کنید در این هنگام دیواری میان آنها زده می شود که دری دارد درونش رحمت است و درونش عذاب ینادونهم الم نکن معكم قالوا بلا ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأمان حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور ما را صدا میزنند که مگر ما با شما نبودیم میگویند آری ولی شما خود را به هلاکت افکندید و انتظار کشیدید و در همه چیز شک و تردید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 آنها صدیقین و شهدا نزد پروردگارشان هستند بر آنها پاداش اعمالشان و نور ایمانشان و کسانی که کافر شدند و آیات ما را تکذیب کردند اصحاب دوزخند اعلموا انما الحیات بينكم وتكاثر وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا مثال بدانید زندگی دنیا تنها بازی و سرگرمی و تجمل پرستی و تفاخر در میان شما و عبدون طلبی در اموال و فرزندان است همانند بارانی که محصولش کشاورزان را در شگفتی فرو میبرد سپس خشک میشود به گونهای که آن را زرد رنگ میبینید سپس تبدیل به می شود و در آخرت یا عذاب شدید است یا مغفرت و رضای الهی و به هر حال زندگی دنیا چیزی جز متای غرور نیست سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم بريوتي یکدیگر سبقت گیرید برای رسیدن به مغفرت پروردگارتان و بهشتی که پهنه آن مانند پهنه آسمان و زمین است و آماده شده برای کسانی که به خدا و رسولانش ایمان آوردهاند این فضل الهی است به هر کس بخواهد میدهد و خداوند صاحب فضل عظیم است ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير هیچ مصیبتی در زمین و نه در وجود شما روی نمیدهد مگر این که همه آنها قبل از آن که زمین را بیافرینیم در لوح محفوظ ثبت است و این امر برای خداوند آسان است لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور این به خاطر آن است که برای آنچه از شما فوت شده تأسف نخورید و به آنچه به شما داده است دلبسته و شادمان نباشید و خداوند هیچ متکبر فخر فروشی را دوست ندارد الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن إن الله هو الغني الحميد. و آنها که بخ می کنند و مردم را نیز دعوت و بخ می و هر کس از این فرمان روی گردان شود به خدا زیانی نمی رساند چرا که بیگمان خداوند بینیاز و شایسته ستایش است لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم و با آنها کتاب آسمانی و میزان نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند و آهن را نازل کردیم که در آن قوت شدیدی و منافعی برای مردم تا خداوند بداند چه کسی او و رسولانش را یاری میکنند بی آنکه او را ببینند بیگمان خداوند قوی و شکست ناپذیر است ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ما نوح و ابراهیم را فرستادیم و در دودمان آنها نبوت و کتاب قرار دادیم بعضی از آنها هدایت یافتهاند و بسیاری از آنها گناهکارند ثم قفینا علی آثارهم برسلنا وقفینا بعیسی بن مریم وآتیناه فاتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون سپس به دنبال آنها رسولان دیگر خود را فرستادیم و بعد از آنها عیسی پسر مریم را مبعوث کردیم و به او انجیل عطا کردیم در دل کسانی که از او پیروی کردند رعفت و رحمت قرار دادیم و رهبانیتی را که ابداع کرده بودند و ما در آنها مقرر نداشته بودیم گرچه هدفشان جلب خشنودی خدا بود ولی حق آن را رعایت نکردند پس ما به آنها که ایمان آوردند پاداش دادیم و بسیاری از آنها فاسقند يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله رسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم ای کسانی که ایمان آورده اید از خدا بپرهیزید و به رسولش ایمان بیاورید تا دو سهم از رحمتش به شما ببخشد و برای شما نور قرار دهد که با آن راه بروید و گناهان شما را ببخشد و خداوند غفور و رحیم است لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من والله ذو الفضل العظیم تا اهل کتاب بدانند که آنها قادر بر چیزی از فضل خدا نیستند و فضل و رحمت تماما به دست او به هر کس بخواهد میبخشد و خداوند دارای فضل عظیم است